be here with you this morning. I remember when I was growing up when I was still living in uh, America God began speaking to me about being a missionary I did not want to be a missionary ผมไม่อยากเป็นมิชชันนารี I enjoyed living in America ผมมีความสุขมากที่จะใช้ชีวิตในอเมริกา We live in we lived before in California near the beach near the ocean บ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ก่อนที่จะถึงนะฮะแคลิฟอร์เนียเนี่ยฮะเราอาศัยอยู่นะฮะบ้านอยู่ติดทะเลชายหาดสวยงาม And I love the ocean very much ผมนี่เป็นคนชอบทะเลมากๆ And it was a very beautiful place with beautiful beaches เพราะว่าที่ผมบ้านบ้านเกิดผมเนี่ยนะครับชายหาดสวยมาก แล้วก็ทะเลก็สะอาดสวยจริงๆ Not as beautiful as your beaches here in Thailand แต่อาจจะคิดว่านะครับทะเลที่ประเทศไทยน่าจะสวยกว่านะครับ But also very beautiful แต่ยังไงก็ตามที่นู่นก็สำหรับผมแล้วสวยมาก I did not want to leave that place ผมก็ไม่อยากจะออกจากบ้านเกิด Many people have a desire to travel and see other places คนเนี่ยนะครับ ประเทศผมเนี่ยชอบเดินทางท่องเที่ยว I never wanted to travel or go anywhere แต่ผมนี่แปลก ผมไม่ไม่ค่อยอยากจะท่องเที่ยวไปไหน ไม่อยากจะออกจากบ้านเกิด I just wanted to stay in the USA and California ผมก็อยากจะอยู่ในนะฮะอเมริกาแคลิฟอร์เนีย I wanted to stay there all of my life until I die ผมก็คิดอย่างนี้ว่า โอ้ เราอยากจะมีชีวิตอยู่ในนะฮะบ้านเกิดนี่แหละ ตลอดชั่วชีวิตแล้วไม่ไปไหนละ But God began speaking แต่พระเจ้าได้ตรัสในใจผมว่าให้ออกไป but I resisted for a long time ผมก็ต่อต้านพระองค์นะครับ ไม่ยอมรับในการทรงเรียกนี้เป็นเวลานานทีเดียว For three years I resisted ผมจำได้ประมาณสักสามปีที่ผมไม่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมกับพระเจ้า and then finally I yielded to the Lord แล้วก็แต่ท้ายที่สุดผมก็ยอมจำนนกับพระองค์ I said, okay, Lord, I will do anything, including leave California, including to become a missionary. And then when I became a missionary, I was surprised. แต่เมื่อผมได้มาเป็นมิชชันนารีผมรู้สึกประหลาดใจ it was even better than living in the USA. โอ้ผมบอกว้าวชีวิตมิชลีเนี่ยออกมาอยู่ต่างประเทศนี่มันดีกว่าอยู่ในอเมริกาด้วยซ้ำไป It's been a very very joyful experience serving the Lord as a missionary. ผมมีประสบการณ์ที่ชื่นชมยินดีมากนะครับที่ได้ยอมกับพระเจ้าที่จะเป็นมิชชันนารี Not easy. ไม่ยากไม่ไม่ไม่ง่ายนะครับ Very hard. โอ้แล้วก็ยากมากจริงๆ many sacrifices เราต้องเสียสละอะไรสารพัดสิ่ง but great joy แต่ว่าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี even better than my life in California แท้จริงแล้วชื่นชมยินดีแล้วครับอยู่เป็นมิชชันนารีดีกว่าที่อยู่แคลิฟอร์เนีย I'm so glad the Lord gave me the privilege of being a missionary ผมเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงประทานเกียรติให้แก่ผมในการที่ได้เป็นมิชชันนารีรับใช้พระองค์ So in serving as a missionary, I've had the great joy of seeing many, many thousands of people put their faith in Christ, become obedient, and become part of a church. พี่น้องที่รักพอมาเป็นมิชชันนารีผมได้เห็นคนนับหลายพันทีเดียวนะครับที่ได้มอบชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าได้ยอมเชื่อฟังแล้วก็เข้ามามีส่วนในคริสตจักรของพระองค์ To see people come to put their faith in Christ gives us great joy. เวลาผมเห็นหน้าของคนที่เขาได้มอบชีวิตของเขาให้กับองค์พระเยซูเจ้านั้น ผมเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี And this is something that all of us want to experience this great joy. แล้วก็ผมก็สัมผัสว่าคนเหล่านั้นที่ได้มอบชีวิตกับพระองค์นั้น เขาได้สัมผัสชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี อย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขา And we all have friends and family that are not saved that we're concerned about and we want to see them come to put their faith in แต่เราหลาย ๆคนเนี่ยนะครับเราก็ยังมี คนในครอบครัวของเราเพื่อนของเรา ที่คนเหล่านั้นยังไม่ได้มอบชีวิตของเขาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอยากจะเห็นหน้าของเขานะฮะที่มอบชีวิตของเขาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างกับเรา But sometimes it's very hard for us to share with them about putting their faith in Christ. บอกตรงจริงบอกตรงๆเราก็รู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันยากจริง ๆที่เราจะนำญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของเราเนี่ยครับมารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ Sometimes because it's so hard, we never do it. บางทีมันยากจนกระทั่งเราไม่อยากทำเลย แล้วก็เลยไม่ทำ even though we love them, even though we're concerned for them, because it's so hard, we don't do it. ถึงแม้ว่าเรารักเขา เราห่วงใยเขา แต่มันยากอ่ะ มันยากก็เลยทำให้เราไม่ไม่กล้าที่จะทำ If you find it hard, hopefully, uh, if you find it hard, fortunately, there's something that can help us. พี่น้องที่รักครับ ถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะมีประสบการณ์ว่ามันยากจริง ๆ ที่คุณจะพาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาหาพระเจ้า แต่ผมมีวิธีที่จะช่วยให้พี่น้องทำง่ายๆ so if you find it hard to share your faith I'd like to share something with you that I think will help you และถ้าคุณมีประสบการณ์ว่าตอนนี้อยากจะนำพาพี่น้องของเราเพื่อนฝูงเรามาหาพระเจ้าแล้วมันยาก วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันบางอย่าง ที่จะอาจจะสามารถที่จะช่วยพี่น้อง ทำในสิ่งนั้นได้ We have a story from the Bible that we're going to read to you. I want you to listen carefully, and I think this story will help you. และผมมีนะครับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่บันทึกไว้ และผมเชื่อว่าเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยพี่น้องขอให้พี่น้องฟังในขณะที่ผมอ่านให้คุณฟัง It's helped me and I think it will help all of us และผมเชื่อว่าเมื่อเราอ่านและพี่น้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้แล้ว สามารถที่จะช่วยพี่น้องได้ So I'd like to do something a little bit different today that you probably don't normally do here in your church. วันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทำบางสิ่งบางอย่างที่เราจะทำร่วมกันบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ทำนะครับปกติในคริสตจักรของท่าน Would it be okay if we try something different today? วันนี้ถ้าเราทำบางอย่างที่แตกต่างพี่น้องโอเคไหมครับเห็นด้วยไหมครับโอเค Okay good thank you โอ้ดีมากเลยครับนะฮะ อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทำอะไรบางอย่างที่แตกต่าง Okay we're going to read to you a story from the Bible ผมจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นจริงในพระคัมภีร์ Listen very carefully to the story พี่น้องฟังเรื่องราวที่บันทึกไว้นี้ให้ดีๆ Then after the story here's what's different that we're going to do แล้วก็พออ่านเสร็จนะฮะบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทำกัน เราจะทำร่วมกันในวันนี้ I'd like to ask you to repeat the story with the people that you're sitting with คือสิ่งที่จะให้พี่น้องทำก็คือว่าให้พี่น้องได้ทบทวนนะครับเรื่องที่ได้ยินนะฮะกับคนที่นั่งใกล้ๆนะฮะว่าเราได้ยินเรื่องเมื่อกี้แบบไหนบ้าง You can work together with the people you're sitting with to repeat the story as a group เราจะนั่งที่นั่งด้วยกันนะครับ เราจะมาทบทวนฟังเสร็จนะฮะ ก็ทบทวนเรื่องราวที่ได้ได้ยินไปแล้วด้วยกัน So all of you are probably sitting with your family or your friends, or most of you are probably with your family or friends. ผมดูดูนะครับ หลายท่านก็นั่งด้วยกันกับครอบครัวนะฮะแล้วก็นั่งกับเพื่อนนะฮะก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ If you're sitting alone, I'd like to invite you to sit near one of your friends or more one one or more of your friends if you would like to. ถ้านะครับพี่น้องนั่งอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะครับตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้อยากจะเชิญให้นั่งนะครับ มานั่งกับคนอื่นนะครับ เพื่อเราจะนั่งร่วมกับเพื่อนของเราในพี่น้องของเราใน good thank you thank ขอบคุณครับนะใช่ใช่ okay good you can look behind you that's good อยู่ตรงนั้นได้นะครับโอเคนั้นน้องก็หันหลังไปได้นะครับโอเค very good no one is alone อตอนนี้นะครับในโบสถ์ไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมครับ Okay good Okay, everyone looks happy because no one is alone นะครับดูดูแล้วทุกคนมีความสุขมากนะครับเพราะวันนี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับ Okay we're going to read the story now ตอนนี้จะอ่านนะครับเรื่องราวนี้ให้กับพี่น้องฟัง And as you listen to the story just imagine that you're seeing the story เวลาอ่านนะครับก็ให้พี่น้องจินตนาการไปด้วยกับท้องเรื่องนะครับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ Imagine that you're watching it here on the screen. อ่ามาก็เหมือนกับนะฮะเราจินตนาการเหมือนอย่างที่เราดูภาพบนสกรีนนี้นะครับบนจอ Okay, are you ready? อ่าพี่น้องพร้อมยังครับ Okay. Okay, we're going to read the story now. Listen carefully. See it on the screen. Pretend. เราก็จะ อ่านเรื่องราวนี้นะครับ แล้วก็เหมือนกับว่ามันปรากฏอยู่บนจอนะครับ จริง ๆไม่มีบนจอนะฮะแต่ว่าจินตนาการฟังไปนะครับ เพื่อเดี๋ยวจะได้ทบทวนกับพี่น้องนะครับอะไรครับ ถ้าพี่น้องพร้อมแล้วฟังเรื่องราวนี้นะครับสองสามวันต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปเมืองกาเปอร์นาอุมอีก ประชาชนได้กล่าวว่า พระองค์จะมาประทับที่บ้าน ดังนั้นคนเป็นอันมากจึง หลั่งไหลมาอยู่ที่นั่น จนไม่มีที่จะวางแม้แต่ที่ไม่มีที่จะว่าง แม้แต่ที่นอกประตู และพระองค์ทรงเทศนาข่าวให้พวกเขาฟัง มีชายสี่คน หามคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งมาหาพระองค์แต่พวกเขาไม่อาจเข้าไปถึงพระเยซูได้ เพราะคนแน่นมาก จึงรื้อหลังคาตรงที่ประทับ แล้วหย่อนที่นอนซึ่งคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ลง เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตัดกับคนเป็นอัมพาตนั้นว่า ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว ฝ่ายพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีบางคนซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นคิดในใจว่าทำไมพูดอย่างนี้ เขากำลังพูดมินประมาทพระเจ้านี่ นอกจากพระเจ้าแล้ว ใครเล่าจะอภัยบาปได้ พระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่า พวกเขาคิดอะไรอยู่ในใจ จึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดเช่นนั้น ที่จะพูดกับคนเป็นอมาพาสว่า บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว กับการจงลุกขึ้น แบกที่นอนเดินไป อย่างไหนจะง่ายกว่ากัน แต่ทั้งนี้เพื่อจะให้ พวกท่านทราบรู้ว่าพระบุตรมีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาป แล้วพระองค์ก็ตรัสแก่คนเป็นอมพาตว่า เราสั่งเจ้าว่า ลุกขึ้น จงแบกที่นอนกลับไปที่บ้านเถิด เขาก็ลุกขึ้นแบกที่นอนเดินกลับบ้านตอนหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ และสรรเสริญพระเจ้าว่า เราไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้เลย That's the end of the story. เรื่องก็จบตรงนี้ครับ So I'd like to invite you now with your group to repeat the story whatever you can remember ตอนนี้หันไปจับกลุ่มกันสักสองสามคนนะครับแล้วก็และทบทวนเล่าพูดนะฮะว่าเรื่องเมื่อกี้นะครับที่ได้ยินเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบไหนบ้าง You won't be able to remember everything อาจจะไม่ได้จำทุกถ้อยคำแต่ว่าจำเรื่องราวได้ But whatever you can remember, even if it's just a little bit. บางคนบอกอุ๊ยอาจารย์อ่านเมื่อกี้กำลังเพลินๆจำได้นิดเดียวเอง ก็พูดที่นิดเดียวเมื่อกี้นั่นแหละนะครับ Yeah, you can repeat that with your group. อ่าหันไปเลยครับนะครับอ่าแล้วก็อ่าอ่าแบ่งปันนะครับว่าเมื่อกี้ได้ยินนะเรื่องราวเล่าว่ายังไงบ้างเชิญเลยครับ Okay, go ahead. อ่าเชิญเลยครับเล่าให้เพื่อนฟังเลยครับ ขอบคุณมากครับนะครับที่ได้ทบทวนเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในเพิ่มพี It looks like you remembered a lot ดูดูเหมือนพี่น้องนะครับ พูดกันเยอะนี่หมายความว่าจำได้หมด Very good you listened carefully and you watched it on the screen ดีมากเลยครับ แล้วก็จินตนาการให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นเหมือนอย่างอยู่บนจอเลยนะครับ เหมือนชมภาพยนตร์ Okay here's what we're going to do now Okay เราจะทำอะไรต่อไป We're going to read the story again one more time. ผมจะให้อ่านเรื่องราวนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่ง Once again, pretend you're watching it on the screen. ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้นะครับ เราดูอยู่ที่จอนะครับที่นี่นะครับ And then after we read the story, we will not ask you to repeat it again. แต่ตอนนี้นะครับพอหลังจากจบแล้วก็ไม่ให้พี่น้องได้มานั่งเล่าให้กันอีกแล้วนะครับว่าจำอะไรได้บ้างนะครับ as we read the story, think to yourself, what got your attention in the story? แต่จุดเน้นอยู่ตรงนี้ครับ Then after we read the story the second time, we'd like to invite you to share with your group what got your attention in the story. แต่ ผมอยากจะให้พี่น้องพออ่านจบปุ๊บพี่น้องก็บอกถึงสิ่งที่นะครับท่านประทับใจ หรือที่สนใจมันเป็นจุดเด่น ที่ท่านได้รับในเรื่องราวนี้ แล้วก็หันไปแบ่งปันกับพี่น้องในกลุ่มที่เราคุยกันเมื่อกี้ Anything you share is fine อะไรก็ได้ที่ท่านรู้สึกประทับใจและมันมันประทับใจแล้วก็มันดนใจนะครับ คุณในเรื่องนี้ว่าพระเจ้าทำพูดบางอย่างกับคุณ whatever gets your attention อะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสนใจและได้รับในสิ่งที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ ให้คุณเล่ากับเพื่อนของคุณ Are you ready คุณพร้อมที่จะฟังและจะเล่าหรือยังครับ Okay let's watch the video again in your imagination เราดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับในจินตนาการโอเคครับ พร้อมแล้วฟังนะครับ สองสามวันต่อมา เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองกาเปรนาอุมอีก ประชาชนได้ข่าวว่าพระองค์มาประทับที่บ้าน ดังนั้นคนเป็นอันมากจึงหลั่งไหลมาอยู่ที่นั่น จนไม่มีที่ว่างแม้แต่ที่นอกประตู และพระองค์ทรงเทศนาข่าวนั้น ให้พวกเขาฟัง มีชายสี่คนหามคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งมาหาพระองค์แต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซูได้ เพราะคนแน่นมาก จึงลื้อหลังคาตรงที่ประทับ แล้วหย่อนที่นอนซึ่งคนเป็นอัมาพาตนอนอยู่ลงมา เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขา ก็ตรัสแก่คนเป็นอัมาพาตนั้นว่า ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว ฝ่ายพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีบางคนซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นคิดในใจว่าทำไมพูดอย่างนี้ เขากำลังดูหมิน่นประมาทพระเจ้านี่ นอกจากพระเจ้าแล้ว ใครเล่าจะอภัยบาปได้ พระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่า พวกเขาคิดอะไรอยู่ในใจ จึงตรัสว่า ทำไมพวกท่านจึงคิดเช่นนั้น ที่จะพูดกับคนเป็นอมพาตว่า บาปของท่านได้รับการอภัยแล้วกับจงลุกขึ้นแบกที่นอนออกไป อย่างไหนจะง่ายกว่ากัน แต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าพระบุตรนั้น ทรงมีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาป และพระองค์ก็ตรัสกับคนเป็นอัมพาตว่า เราสั่งเจ้าว่า ลุกขึ้น แบกที่นอนกลับไปบ้านเถิด เขาก็ลุกขึ้น แบกที่นอนเดินกลับบ้านต่อหน้าคนทั้งปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ และสรรเสริญพระเจ้าว่า เราไม่เคยเห็นอะไร เช่นนี้เลย Okay, good. Now, please share with your group ารับ what got your attention in the story. ตอนนี้ก็หันไปนะครับ หาในกลุ่มเราว่าในสิ่งที่พระเจ้านะฮะดนใจหรือประทับใจหรือสิ่งที่นะฮะที่ได้ฟังแล้ว พระเจ้าพูดอะไรกับท่านเล่าให้กับเพื่อนของเราฟังเลยครับเชิญเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งที่พี่น้องได้รับ แล้วก็ได้แบ่งปันนะครับ ให้แก่กันและกัน I see there are many things that got your attention ผมดูแล้วนะครับหลายคนได้รับหลายอย่างเลยนะฮะที่ท่านได้ได้ที่พระเจ้าได้พูดกับท่าน Let me share with you what got my attention in the story ผมอยากจะนะครับแบ่งปันว่าในเรื่องนี้นะครับผมได้รับบทเรียนอะไรบ้าง It got my attention that the four friends worked together to bring their friend to Jesus สำหรับผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกประทับใจมากสำหรับเพื่อนสี่คนนี้ ที่พาเพื่อนที่นอนป่วยไป็นอัมพาตอยู่ไปหาพระเยซู One of them could not do it alone เขาไม่ได้ทำคนเดียวนะ เขาทำร่วมกันถึงสี่คน Or two of them could not do it แล้วก็แล้วก็ไม่สามารถทำได้แค่สองคนด้วยเหมือนกัน But with four of them working together they were successful in bringing their friend to Jesus แล้วก็ทั้งสี่ร่วมใจกันทำ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วงานที่เขาทำก็สำเร็จเพราะเขาสามารถที่จะพาเพื่อนของเขาที่นอนป่วยนั้นไปพบพระเยซูได้ and sometimes there are those that we want to bring to Jesus บางทีในอดีตที่ผ่านมา พี่น้องอยากจะพาคนนะครับมารู้จักกับพระเยซู But if we try to do it alone, sometimes it's very hard for us. แต่ว่าบางทีพี่น้องทำคนเดียวนะครับ ก็รู้สึกว่ามันยากเหลือเกิน ในการที่จะไปช่วยคนบางคนมาหาพระองค์ But when we work with others together, our family and our friends, it's much more effective. แต่ว่าพอเราร่วมกันกับเพื่อนของเรา หรือคนในครอบครัวของเรานะครับ แล้วก็พากันไปช่วยคนอื่น โอ้มันง่ายนะ แล้วแล้วก็ทำสำเร็จได้ด้วย Together we can do it. พี่น้องที่รัก ร่วมกันเราสามารถทำได้ By o u r s e l v e s we cannot. แต่บางทีเราทำคนเดียวอาจจะทำไม่ได้ Another thing that got my attention was the four friends did not give up easily. และอีกอันหนึ่งที่ผมได้รับในบทเรียนนี้ก็คือว่าเพื่อนสี่คนนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ There was a great crowd of people at the house. โอ้วันนั้นนะครับคนเนี่ยแน่นมากในบ้าน จนไม่มีที่แม้แต่จะเข้าไปได้เลย Everyone wanted to get to Jesus. หมายความว่า ทุกคนที่มาในวันนั้นต่างคนต่างก็อยากจะเข้าไปใกล้และสัมผัสพระเยซู And it looked impossible for them to get there carrying a man together. แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะเขานะเพื่อนสี่คนเนี่ยนะครับหามผู้ชายที่นอนป่วยเป็นอัมพาตเนี่ยครับเข้าไปมันไม่มีที่ซุกที่จะมุดเข้าไปได้เลย And it would have been very easy to give up. แล้วสถานการณ์นี้มันง่ายมากที่จะยอมแพ้ล้มเลิก They easily could have said, "Oh, there's too many people." เขาสามารถอ้างเหตุผลนะครับ ที่อยู่ตรงหน้าด้วยว่า โอ้คนมันเยอะกันไป แน่นมากเลยเข้าไม่ได้กลับบ้านดีกว่า We'll never make it to the door of the house. โอ้นี่ก็อาจจะพูดกับเพื่อนนะบอกว่าดูสิเราไม่สามารถจะแหวกประตูเข้าไปได้เลย Too many obstacles. แท้ที่จริงมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายไปหมด They could have given up. แต่ว่าเขาไม่ล้มเลิกและยอมแพ้ But they did not. แต่ว่าไม่ไม่เลย เขาไม่ยอมแพ้เลย They were persistent. แต่เขามีความพยายาม They were determined to bring their friend to Jesus. เขาตั้งใจว่าการที่จะพาเพื่อนมาหาพระเยซูต้องสำเร็จ And they didn't stop until they did bring their friend to Jesus. แล้วก็เขาก็ไม่ยอมหยุดนะจนกว่าเขาจะพาเพื่อนไปหาพระเยซูให้ได้ Another thing that got my attention is the story is got my attention in the story is that eventually they were successful in bringing their friend to Jesus. และสิ่งหนึ่งที่ผม ได้เรียนรู้และประทับใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาประสบความสำเร็จเขาพยายามจนกระทั่งให้เพื่อนไปพบพระเยซูจนได้ They made it They achieved their goal วเขาก็นะฮะทำให้เป้าหมายของเขาสำเร็จ They did bring their friend to Jesus เขาทำสำเร็จจริง ๆ เขาพาเพื่อนของเขาไปพบพระเยซูหน้าต่อหน้าได้ And Jesus did heal the paralyzed man. และพระเยซูก็นะฮะ ได้ช่วยรักษาให้เขาหายจากการเป็นอัมพาต That's what got my attention in the story ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ผมประทับใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องจริงในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ Maybe some of those things also got your attention in the story แล้วก็สิ่งที่ผมเล่าไปก็อาจจะเป็นนะความสนใจแล้วก็ประทับใจแล้วเป็นสิ่งที่เรียนรู้นะพี่น้องก็อาจจะได้เหมือนกับผม And for sure Uh, there were many other things that got your attention in the story แต่บางคนอาจจะได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามีหลายจุดหลายประเด็นทีเดียวนะครับที่เป็นประโยชน์นะฮะในความคิดและการเรียนรู้ที่พระเจ้าประทานให้ whatever got your attention that's God's message for you today พี่น้องที่รักครับไม่ว่าอะไรที่ท่านประทับใจเรียนรู้ตรงนี้พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณเป็นส่วนตัวในวันนี้ God has a different message for all of us พระเจ้ามีข้อมูลที่จะสื่อสารกับพวกเราแต่ละคนแตกต่างกัน He knows exactly what's happening in our lives พระองค์ทรงรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นคุณกำลังเผชิญอะไรในชีวิตของคุณในวันนี้ตอนนี้ And He knows exactly what is the message that you need และพระองค์รู้ชัดเจนว่าวันนี้คุณมาหาพระองค์คุณต้องการให้พระองค์ตรัสอะไรกับคุณ และพระองค์กำลังตรัสกับคุณในวันนี้ And I trust he's given you that message this morning. Well, we began by saying that there are many people we like to bring to Jesus, but it's often very hard. Maybe we can work together to bring people to Jesus, like the four men in the story. ผมอยากแนะนำว่าบางทีพี่น้องไม่ทำเหมือนอย่างชายสี่คนนี้แหละทำคนเดียวมันยากก็มาร่วมกันช่วยกันทำไม่ดีเหรอในการที่จะพาบางคนมาหาพระเยซูได้ That usually works much better แล้วถ้ที่จริงบางทีการทำวิธีนี้ค่อนข้างจะดีกว่าด้วย So here's what I'd like to do now ตอนนี้นะครับผมอยากจะให้คุณทำอย่างนี้ครับ In your group please think of one person that everyone in your group knows that you would like to bring to Jesus พี่น้องครับเอาอย่างนี้ดีไหมในในในกลุ่มที่เราคุยกันเนี่ยนะครับ มีคุณคิดในใจคนละคนนะครับว่าเราตั้งใจจะพาคนเนี้ยนะครับมาหาพระเจ้า and then what can you do together to help bring that person to Jesus เราคนเนี้ยเราต้องการอยากพามาหาพระเยซู ดังนั้นคุณแบ่งปันในกลุ่มนะครับ และก็ลองช่วยกันคิดสิว่า เราจะทํำยังไงที่จะช่วยกัน ในการที่จะพาคนนี้จริง ๆ คนที่อยู่ในใจเราเนี่ยนะครับมาหาพระเยซู Let's do that now please พี่น้องพี่น้องลองหันกลับไปคุยกันสิครับนะฮะบอกคนในใจให้กับคนที่นั่งร่วยกัน และลองลงมือที่ว่าเราจะทำจริง ๆด้วยกัน เชิญเลยครับขอบคุณมากครับ ที่พี่น้องได้แบ่งปันภาระใจที่จะนำคนมาหาพระเยซู I'm so glad to see that the Lord has put someone on your heart and you have a plan on how you could work together. พี่น้องผมขอบคุณพระเจ้านะฮะที่พระเจ้าได้ตรัสบางสิ่งบางอย่างในจิตใจพี่น้อง Now the best thing we can do so that our plans will succeed in bringing our friends and family to Jesus is we will pray together. พี่น้องที่รักครับ แผนที่เราตั้งไว้ถ้าเมื่อพี่น้องจริงจังกับมัน ให้เราอธิษฐานครับ พระเยซูจะช่วยเรา ให้เราสามารถนำคนเหล่านั้นมาหาองค์พระเยซูสำเร็จ Let's pray together now ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานในตอนนี้เลยครับ ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับ Dear Lord thank you for these people that you've put on our hearts พระองค์เจะข้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคิด และเป็นห่วงคนบางคนที่อยู่ในใจของเรา We have such a great desire that our family and relatives and friends will also come to you. พระองค์เจ้าข้าเรามีความปรารถนาที่จะนำคนที่อยู่ในเป็นสมาชิกในครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนของเรามาหาพระองค์ We pray that you would bless our plans. ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรแผนการที่เราได้แบ่งปันกันและกันนั้นให้เกิดขึ้นเป็นจริง Fill us with your power. ขอพระองค์ประทานฤทธิเดชอำนาจของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ Speak to our friends and our loved ones. ขอพระองค์ทรงตรัสและเตรียมใจของคนเหล่านั้น ที่เป็นญาติของเราและเพื่อนที่เรารัก By your great power may they come to you. โดยฤทธิ์เดชอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาได้มาพบกับพระองค์ This is our great desire and your great desire. พระองค์จุกันนี้เป็นความปรารถนาอันแรงกล้าของข้าพระองค์และของพระองค์ด้วย In Jesus' name we pray. ลูกอธิษฐานร่วมกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Amen. Thank you very much. ขอบคุณมากครับอาเมน A great pleasure to be with you this morning. ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และดีใจมากที่อยู่ทำกลางพี่น้องทุกคนในวันนี้ God bless you. ขอบพระเจ้าอวยพรครับ ผมมีโอกาสได้ตกลงกับอาจารย์เดฟไว้ไว้ไว้ ไว้ไว้ อาจารย์เดฟไว้ไว้ ว่าให้อาจารย์เดฟหนุนใจเราสามสิบนาที และผมจะเทศนาสามนาทีตกลงกันไว้ครับ นี่ก็ผมก็เตรียมของผม อาจารย์เดฟก็หนุนใจให้เรา แต่สิ่งที่อาจารย์เดฟหนุนใจก็ตรงกับสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่ นะ คือเรื่องการสร้างสาวก ท่านทราบไหมสิ่งที่อาจารย์เดียงให้ทำอ่ะคือ อะไร คือ การสร้างสาวกนะฮะนั้นเมื่อพูดการสร้างสาวกเนี่ย มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นวิถีชีวิตปกติของคริสเตียนนะการสร้างสาวกเนี่ย เป็นวิถีชีวิตปกติของคริสเตียนขอฟังอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเกิดความเข้าใจ การสร้างสาวกเป็นวิถีปกติของชีวิตคริสเตียน นะ เป็นวิถีชีวิตเซียนอะเป็นเรื่องปกติ นั่นคือสิ่งที่อยากให้มองเห็นนะครับนั้นเมื่อผมเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ยินเรื่องการสร้างสาวกใช่ไหมเราสึกมันหนักมาก เป็นเรื่องของคนที่มีความรู้นะ เป็นเรื่องของต้องมีนั่นมีนั่นต้องจบนู่นจบนี่จึงจะสร้างสาวกได้ แต่เมื่อเอาจริงเมื่อเรียนจริงเราทำความเข้าใจจริงเรื่องการสร้างปั๊บเนี่ย การสร้างสาวกมันเป็นวิถีปกติ นะหรือเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียน เป็นเรื่องปกติ นะ ตัวอย่าง การเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกเนี่ย เราไม่เคยสอนกอไก่เขาไข่ก่อนใช่ไหมพอลูกเกิดมามีใครบ้าง สอนกอไก่เขาไข่ไม่สอนนะพูดอย่างเดียวเลย นะ พูดพูดพูดไปทำไป พูดไปทำไป พูดไปทำไป นะพอเด็กโตขึ้น จึงเข้าโรงเรียนโรงเรียนสอนให้รู้ว่าจะพูดยังไงที่มันดูดี พูดยังไงที่ไพเราะพูดยังไงจะนั่น แล้วก็มีการเสริมสร้างความรู้นะฮะนั่นคือส่วนหนึ่ง การสร้างสาวกเหมือนกันสร้างโดยชีวิตพูดไปทำไป พูดไปทำไปนะครับนี้มาดูหลักง่ายๆนิดนึงในพระธรรมหนึ่งเชสกาบทที่หนึ่งข้อที่เก้าและข้อที่สิบนะครับพระธรรมหนึ่งเชสกาบทที่หนึ่งข้อเก้าและข้อสิบ หนึ่งเทสริกาบทที่หนึ่งข้อเก้าข้อสิบผมอ่านให้ฟังนะนะครับเพราะคนเหล่านั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่า เราได้รับการต้อนรับจากพวกท่านอย่างไร และกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งลูกเคารพ และหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้ และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอัศยาที่จะมีมาภายหน้านั้นนั่นคือสิ่งที่พระพีพูดถึงมีสามเรื่องในวิถีชีวิตของการคุกเชียนในการสร้างสาวกเรื่องแรกนะครับนำคนที่ยังไม่เชื่อ ให้มั่นใจในความรอดนะนำคนยังไม่เชื่อ คนไม่เชื่อกำลังแปลความว่า เขาเองเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าตายแล้วเนี่ย จะไปสวรรค์หรือเปล่า อันนั้นคือสัวใจสำคัญนะ คนทั่วไปเนี่ย ไม่มั่นใจว่าเขาตายแล้วจะไปสวรรค์หรือเปล่า การสร้างสาวกเราก้าวแรกคือว่า ทำยังไงคนมั่นใจว่าตายแล้วจะไปสวรรค์ แค่นี้นั่นคือสิ่งอันดับแรกเลย นะ ในพระพีงเช่พูดว่าในข้อบทที่เก้าข้อที่บทที่เก้าเนี่ย บทที่หนึ่งข้อเก้าเนี่ย นะฮะได้กล่าวถึงว่า ท่านได้ละทิ้งลูกเคารพ และหันมาหาพระเจ้า นะ เขาได้ทิ้งรูปเคารพ และหันมาหาพระเจ้าถามทำไมเพราะเขารู้ว่าวิญญาณที่อยู่ในรูปเคารพนั้น ไม่ได้ช่วยอะไรเขา นอกจากการเป็นทาสแต่เขารู้ว่าพระเจ้าช่วยเขาทำให้เขาสามารถไปสวรรค์ได้ อันนี้คือความมั่นใจในความรอดแค่นี้ คือการบอกพระเจ้าเนี่ยสามารถช่วยไปสวรรค์ได้ สิ่งต่างนั้นเขารู้เองว่าวิญญาณต่างอยู่ในภายใต้บุคครบมันน่ะ มันไม่สามารถช่วยเข้าไปสวรรค์ได้ นะ นอกจากอาจตอบสนองความต้องการบ้างในโลกนี้ แต่ไม่เคยสัญญาเรื่องการไปสวรรค์ แต่พระเยซูสัญญานะ เราเป็นความทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิต ไม่มีใครถึงพิดาได้ นอกจากไปทางเรา ทำให้เขามั่นใจว่าเชื่อพระเจ้าเราไปสวรรค์นั่นคือ การสร้างสาวกอันที่สองนะครับ เมื่อเขามามั่นใจในความรอดแล้ว ก็นำผู้เชื่อเนี่ย ให้เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าคำว่าให้ผู้เชื่อเชื่อฟังพระเจ้าทำไง ก็ให้เขาทำอย่างที่เราทำมาแหละ เราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไงทำให้เขาดู แล้วก็ให้เขาทำตาม นะก็แสดงออกถึงการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วไม่ต้องการตำรา สังเกตไหมฮะผู้เชื่อใหม่ที่มาโบสถ์เนี่ยเขาทำอะไรเขาดูคริสเตียนเก่าคริสเตียนเก่าทำไงเขาก็ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าอันนี้คือการเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็ทำตามนั้นการสร้างสาวกันดับแรกคือ นำคนที่ยังไม่มั่นใจในพระเจ้าให้มามั่นใจพระเจ้าหรือว่านำคนยังไม่มั่นใจว่าตายแล้วจะไปสวรรค์หรือไม่ให้เขามามั่นใจว่าเชื่อพระเจ้าแล้วไปสวรรค์ หลังจากที่เขาเชื่อในพระเจ้าแล้ว ก็นำเขาให้เชื่อฟังพระเจ้าทำตามพระเจ้า เหมือนอย่างที่เราทำตาม ดังคำตรัสของพระของเปเปาโลว่าไงนะท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่พระเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์เปาโลพูดไงว่า จงทำตามพระเจ้า เหมือนอย่างที่ผมทำตามพระเจ้า ความหมายแค่นี้ นั่นคือการสร้างสาวกละ สุดท้ายนำคนที่เชื่อฟังพระเจ้านั้น ให้เป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักร ก็คือรับใช้ในที่ผมลืมอ่านมาเพียฟังตอนหนึ่งนะบอกว่าหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่ และเที่ยงแท้ที่บอกว่าทำเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยคือรับใช้พระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่ ทำตามพระเจ้าที่สั่ง ก็คือเราทำเป็นแบบอย่างแล้วเขาทำตาม และสุดท้ายที่บอกว่า นำคนที่เชื่อนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งคิดจักในข้อที่สิบว่า และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาจารย์จะมาถึงภายหน้านั้น ก็คือการมีส่วนร่วมอยู่ด้วยกัน รอคอยพระเยซูด้วยกัน เมื่อพระเยซูจะกลับมา เพราะต่างคนต่างเป็นอวัยวะในพระกายคริดให้เขามีส่วน นั่นคือเขาเรียกขบวนการในการสร้างสาวกที่มองเห็น นั้นสุดท้ายก็อยากสรุปตรงที่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึงข้อที่20 พระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20นะครับ ได้กล่าวตรงนี้บอกว่าจะอ่านพบอ่านสลับกับผมนะ พระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อ 18 ถึง 20 นะครับ พี่น้องจะอ่านข้อ 18 ผมอ่านข้อ 19 และพี่น้องอ่านข้อ 20 อ่า มันอ่าวิธรรมดี เพราะท่านเยอะกว่าผม นะครับ โอเค อ่านข้อ 18 ครับ เหตุฉะนั้นจ้าหลายจงออกไปสั่งสอนจงชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพุญญาณบริสุทธิ์พระมหาบัญชา ก็กำลังหมายความนี้อ่ะพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงฤทธานุภาพได้อยู่ในเราฤทธานุภาพในสวรรค์ก็ดี บนเป็นโลกดีอยู่ในพระเยซูแล้ว และพระเยซูนี้ทรงอยู่ในเรา และบอกให้เราออกไปสร้างสาวกแปลความว่าให้เป็นนำคนมาเชื่อพระเจ้า เชื่อพระเจ้าที่บอกว่า ให้นำคนมามั่นใจในความรอด พระเจ้าจะให้เขามีชีวิตไปสวรรค์ ความมั่นใจในความรอดคือว่าหลังจากตายแล้วได้ไปสวรรค์ นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด นะแต่เมื่อเขามาเรียนรู้มากขึ้นพระเจ้าไม่เพียงแค่ ให้เรามาเชื่อและไปสวรรค์พงยังอยู่กับเราด้วย ใช่ไหมฮะอันนี้สองพระพีว่า สอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งไว้ ก็คือให้เขาทำตามเรา เราทำตามพระคริสต์อย่างไรนะ ให้เขาทำตามเราอย่างนั้นนะก็เหมือนเขาทำตามพระคริสต์แต่เขาต้องดูเราทำนะครับ แล้วสุดท้ายพระเจ้าสัญญาว่า จะอยู่กับทั้งหลายเสมอไปจนเกิดยุคเราจะอยู่ด้วยกันไปด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนั่นก็หนุนใจกันกันว่า นี่คือการสร้างสาวก การสร้างสาวกไม่มีอะไรมาก การเรียนมัพพีเป็นเพียงแค่เสริมสร้างศักยภาพของสาวกให้มีคุณภาพมากขึ้น เราไม่เรียนมัพพีเพื่อจะไปสร้างสาวก แต่เราเรียนทีเพื่ออพัฒนาศักยภาพของความเป็นสาวกให้ดีขึ้น มันต้องมาทำความเข้าใจใหม่ ผมก็เข้าใจผิดประนามกันนะ พยายามสอนคนให้รู้พีเยอะเพื่อเขาจะเป็นสาวกพระเยซูเพื่อไม่ใช่ เราเป็นสาวกพระเยซู เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วนะฮะ เรามั่นใจในความรอด เรามั่นใจจะไปสวรรค์ เรามีชีวิตในการเชื่อฟังพระเจ้าทำตามพระเจ้า และเรามีส่วนร่วมด้วยกันอยู่ด้วยกันนะฮะ เป็นอันหนึ่งเดียวกัน พระเจ้าบอกจะอยู่กับเรา นั่นคือนั้นส่วนเรื่องการเรียนพีเรียนนู่นเรียนนี่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของความเป็นอะไรสาวก เหมือนเด็กเราที่เกิดมาเขาคุยเขาพูด เขารู้เรื่องเขาทำสิ่งต่างเป็นมากมายกายกอง ก่อนที่เขาจะไปเรียน แต่พอเข้าเรียนปั๊บทำให้เขาสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้น แค่นี้เองการเรียนพีแค่นั้นเองนะนั่นคือสำคัญหนุนใจ พี่น้องว่านั้นการสร้างสกจึงไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่ว่าเป็นเรื่องอะไร เรื่องปกติ ชีวิตคริสเตียน ชีวิตคริสเตียนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานว่าสร้างสาวกนำคนไม่เชื่อให้มั่นใจในความรอด คือนำคนไม่เชื่อให้รู้ว่าพระเยซูเป็นหนทางแห่งการไปสวรรค์ พระเยซูสัญญาว่าจะให้เราไปสวรรค์และจะอยู่กับเรานะนำคนที่เชื่อแล้วให้ทำตามพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราทำตามพระเจ้า และให้เขามีส่วนหนึ่ง ในการจะอยู่ร่วมกันรับทบเท่วกันตามของประทานที่พระเจ้าประทานแต่ละคน อันนี้คือการสร้างสาวกแบบธรรมชาติที่เป็นแบบอย่างนั้นใจกับพี่น้องว่านี่คือสิ่งสำคัญนั้นคนที่ท่านกำลังบอกว่า มีภาระใจอยากจะนำเข้ามาถึงพระเยซู ท่านกำลังเริ่มต้นในการจะสร้างเขาเป็นสาวกพระเยซู อันดับแรกให้เขามั่นใจในความรอด มั่นใจว่าเชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์สองให้เขาทำตามอย่างที่เราทำ สามให้เขาอยู่กับเรา และรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันนะครับเราจะร้องเพลงหนึ่งได้ยินเสียงของพระเจ้านะเราจะอธิษฐานด้วยกัน ให้พระเจ้าตรัสย้ำกับเราอีกครั้งฮาเลลูยาสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่ครับพวกหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาร้อยฐานครับเอ่ยชื่อของคนที่ท่านกำลังพูดถึงตะกี้นี้อีกครั้งหนึ่ง และบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอ้า้าพระองค์มีส่วนในการสร้างเขาเป็นสาวก คือนำเข้ามาพบกับความมั่นใจในความรอด ให้เขามั่นใจว่าเชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์และเขามีการเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราเชื่อฟังพระเจ้าคือทำตาม และอยู่ด้วยกันรับเช้พเจ้าด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า